Die Heere het vir Mooses gesê, Je moet vir die Israëlieten sê, Julle sal die land Kanaan kry, die hele land tot bij sy grense. Wanneer julle in die land gekomen het, dan moet die grense so wees, die zuidelijke grens moet wees van die Sinwoestijn tot in die land Edom. Die zuidgrens moet begin langs die oostelijke strand van die Zuidseder, en dan moet die grens draai zuid van Skerpioen pas en verder gaan tot bij Sin. Dan moet die grensheid van Kades Barnea voorbijgaan tot bij Gazar Adar en verder tot bij Asmon. Daar draai die grens in dit gaan na Egypte spreid en tot teen die sedert. Die westgrens moet die groot sedert wees. Die noordgrens moet bij die groot sedert begin en met de lijn gaan tot bij Oorberg en vandaar met de lijn tot bij Lebo Hamad. Verder moet die grens gaan tot bij Sedat, en dan voorbij se front tot bij Gazar Yenan dit moet jelle noordgrens wees. Die oostgrens moet van Gazar een aan met de rechte lijn gaan tot bij Sefam, dan tot bij Rebla, oost van Ayen, en verder langs die strand oost van die Seerert van Genesaret, en teen die Jordaan rivier tot bij die Zuid Seerert. Dit moet die grense van die land wees. Mooses het vir die Israëlieten gesê, dit is die land wat jelle moet verdeel tussen 9,5 stammen, soos die Heere gesê het van die families van die Ruben stam en die Gad stam en die een helfte van die Manasse stam het klaar hulle grond gekry. Die twee en halve stamme het hulle grond gekry oos van die Jordaan rivier, oor kan die stad Jerego. Die Heere het vir Mooses gesê, die manne wat die land moet verdeel, is die priester Eleazar en Joshua sien van Nin, en saam met hulle moet hulle een leier neem uit elke stam, hulle moet die land verdeel die leiers is Caleb sien van Jefunne vir Jeda's stam, Samuel sien van Amiet vir Simeon, Eledat sien van Kislon vir Benjamin, Bikki sien van Joogli vir Dan, vir die Joosef stamme Ganiel sien van Efod vir Manasse, en Kemiel sien van Siftan vir Ephraim, Elisafan sien van Parnak vir Sebon, Paltiel sien van Asan vir Isaskar, Achiet sien van Salom vir Aser, en Pedal sien van Amiet vir Naftali. Die Heere het hier die manne gekies om die land Kanaan te verdeel vir die Israëlieten.